ahotsak desekretia badu. Bekusegia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko zuen, zinema zitzegiten hasten maraiz. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Mena nel ez aizaita bost eh, klon, eh, klon edo bost dantzari zinez perfektuak dut. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak eh, erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Ez da sarri gertatzen, baina antarteka, bai, eta behar izaten da. Oporregun batzuetan dugu, maia muroaga lankidea, eta beraz, ostirala bitarteko kulturalea saioak, nik neuk, aitzi berza gauzatuko ditut, edo saiatu egin naiz. Beintzat, gainera gaurkoan erronka, bate eta galanta, jarri diot neure buruari, izan ere futbola eta kulturaren arteko elkarguneak baliatuz eta bilatuz, korner izeneko festivala ospatzen ari dira Donostian astelenean hasi ziren eta larun batean bururatuko dute nik futbolaz ez dakite eh, kasik deus. Badainaki gabarain antolatzaileari eta Real Sociedad fundazioko zuzendaria den Andoni Iraolari elkarrezketa bat eginen diete hemen kulturalea magazinean. Esan dako astelenetik larun batera bitarte gauzatuko den festival bat da. Gaur, arratsalean adibidez, zergati futbola izeneko galderari erantzungo diote, Anari Abeslariak, Bernardo Atxaga idazleak eta Andoni Egaina Bertxolariak. Ernest Juk kulturetxean duzue, itzorduan ebalin baduzue, noski beti ere donostian. Eta ikusten duzu saiatu saiatu direla uztartzen izan ere Anari, Bernardo Atxaga eta Andoni Gaina gutxi ikusi ditut nik edo baterez futbol zelei batean, baizik eta beste kontu batzuetan, kultura kontuetan gainera. Eta honakoa, entzuten eh, ari zareten hau, El Amor Brujo. Da, izan ere igande honetan ondarrebian izanen dira Euskal eh, Barroka Ensamble, Enrique Solinis eta Maria Jose Pérez. Euskal Herriko beren eh, birari aurkezpena, eginez. Manuel de Faiaren musikaren esentziak da, lanaren izen borobila, eta miren zeberio, biolin jorearekin mintzatzeko parada izan du aitor errazkin lankideak. Honakoa duzue lan berezionen eh, argumentua sutxuki maite kandela ijitoak magia eta aztikeria almenak erabiliko ditu bere maitearen bihotza eskuratzeko. Sorginkeriaz, konjuruz, errezitazio misteriotxuz eta dantza ritualez betetako gau luze baten ondoren, Egun argitzean, lo zegoen maitasuna piztea lortuko du. Egun sentiko kanpaiek amodioaren eh, gailentzea iragarriko dutelarik. Ba ona beraz, eh? Hane Zeberio biolin jolearen itzak. E, eh, Andontako kontzertua izango da gutzate proiektonen estrenialdia Euskal Herrian. E, lehenengo aldiz dugu, ze arte egin hainbat lekutan, baina beti bai Espainia, Madrid, Sevilla, edo Frantzia, Fontfadeko festivalean, edo Belgikan, Alemanian, eta beraz baneko garrantzitsua da gutzat, ez? Bueno, entzat ilusio handia dutagu. E, bertan, ingo dugu kontzertu hau, zepteto edo zazpi, zazpikote bai. formatuan, eta bertan izango da batetik e, kanta ora, flamenka, e, Maria Jose Pérez, e, Almeriako kanta bat, ez dana oso ezaguna, baina benetan e, impresionantea, orain atera du bere bakarkako diskoa, eta bea dauka duela pare bat urte e, lanpara minera edo las minazeko kanteko e, lehiaketa, dala flamenko munduan nik esan gure garrantzitsuna, irabazizun duela pare bat urte, eta bueno, da izugarria. Eta gero bestalde, baia seikotea instrumentala, horre hongo da kontrabajoa jotzen Gabriel León, bera da venezuelakoa, baina duela urte asko ja bilbon bizira, oso musikariona baita ere, biluko orkestako kontrabazista, e, izango da baita ere Nasrin Raumani, e, bera da erdi australiarra, erdi Maurizio erletakoa, baina bizira Madrilen, eta bera joko du perkusio flamenkoa. Enrique izango da zuzendari moduan, eta bere ba, gitarra barroko, gitarra mogei garmen deazitako gitarra bat edo. Lafta, lafta da Turkiako lau behantzeko bat, eta gero izango da Elies, Hernandiz, Zakabutxea, jotzen du, Zakabutxea da tromboiaren aurrekaria edo. Gero daukagu Vicente Parrilla, zeria etorriko daure. klauta de piko edo moko txirula jotzen ditu, hainbat txirula zurdin, eta argenik ni biolin barrokoa edo, bai, antzinako biolinia jotzen, eta beraz, ba, bai faiaren obra, bai beste obra guztiak, baita e, Rodrigoren konzeptu juez, eta dena dauden moldatuak talde instrumental txiki horrentzako. Jende asko ezagutuko du Amor Brujo faiarena, beti ba, orkestako berzio handian, eta bar, beste konzeptu desberdin bat. Eta azpimarratzagatik, kamar pieza hauen artean, ez dakit berez, eh, guztiak eh, bereziak izango dira dudarik gabe, baina ez dakit eh, zein azpimarratuko zenukete horrela, modu berezi batean. Ba, dibidez, badago pieza bat, instrumentala dena, hotzi gabe, zaiaren amor brujo tik datorrena, danza ritual del fuego, no? Eta hori, behiten duen berzioa, nahiko, nahiko berezia, dala, nahiko desberdina eta ala, ekialdeko ikutu desenteekin eta beste alde ba, ba dibidez e, eh, Maria Jose egiten du sarrera moduan edo eh, taranta de ziega edo la, zegako doinu batez Espainiako folklorean dagona bilduta kantutegi batean, burgoseko kantutegi batean, eta da oso oso arti polita berezia lasunoria oso bereziekin, eta agia zen Maria Jose taukan almena bai, bai teknikoki, bai indarraldeti, bai emozionatzeko, bada, da, impresionantea. Atxekin baduzue beraz, el amor brujo proiektua, gauzatzen duten momentua ikusi izango duzue, igande honetan otxaiaren hogeita bostean ondarribiako itxasetxean arratxeko zortziterdietan, sarrerakan bertan hartzen alko dituzue, edota baita gaurdanik ere kutsabanken eh, atarian. thank you Astapenean esan bezala erronkari helduko diogu laster batean. Baute dute antzekotasunik futbolak eta kulturak. Hori begiratzen eta ikertzen ari dira aste honetan Donostiako Corner Festivalaren karietara. Astelenean abiatu eta heldu den larun bat bitarte Corner Kultura eta Futbol Festivala ospatuko da Donostian, Donostia Kulturak eta Real Sociedad Fundazioak eh, antolaturik, ba emanaldiak, hitzaldiak, eh, ikusentzunezkoak orotariko egitaragua antolatu dute eta parte hartzaile zabal eta esanguratsuekin eh, gainera. Ernest Juk eh, kulturretxetik sortutako proiektua da eta bertan izanen dira jardura gehienak baita hiriburuko antzoki zarrean ere. Guztionen berri emateko bi pertsona ditugu telefonoren eh, beste aldean batetik, Iñaki Gabarain antolatzaileetariko bat eta bestetik Andoni Iraola Realeko Fundazioko ba, zuzendaria. Beraz, Iñaki, zurekin hasiko gara, zer moduz? Oso, Itzordu pila bat, mordoa, antolatu duzue larun batera bitarte. Elburu ezein da, kirol itzordu arrun bat bainon gehiago dela futbola azaleratzea, edo eta futbolak eta kulturak ere badutela elkarrekin e, eh, zer egina? Ba, bi gauzak, ez? Esango nuke bi, bi gauzak daudela hor maiganean kornerren eskutik. Alde batetik futbola eta futbolaren inguruan mugitzen den guztia, hobeto ezagutzea, eh, bueno, ba, kirola bat baino gehiago dela nik uste dut argi dugula denok dagoeneko, benetan fenomeno sozial ba, indartsua da gauza asko bere gainean dituena, eta era berean ere hori horrela izan da ba, bere harremanak kulturarekiko eta kulturak ere nola hartzen duen, nola jasotzen duen orain ere futbola, bakai interesgarria da, ez? Beraz, bi hoiek zuk mhm. aipatu dituzun bi hoiek dira hausnarketa bat egitea hartu eman hoien artean, eta futbolaren beste aurpegi bat ezagutzea, ba, kulturaren eskutik. Eta hitz gutxitan, eh, Iñaki, eh, nola esango zenuke eh, zer duen futbolak adibidez kulturatik? Bueno, nik esango nuke futbolak duena da alde batetik, bueno, sentimendua, memoria, ba, gizarte edo, edo, gizon eta emakume talde baten pasioak bideratzeko gaitasun bat eta hori oso material potentea da, ez, narratiboki, sormenaren inguruan, pasio ugari biltzen dira, ba, igunez, ba, futbolaren arira, ez, orduan nik uste dut bere kapazidade e, sortzaileentzat duen kapazidadea edo narraziorako edo memoriarako duen gaitasun hori ba, futbolak bezain indartxu gizartean gauza, gauza gutxik dute, ez? Eta nik uste dut hor dagoela bere, bere muina, bere, bere erakargarritasun e, gaitasun hori, ez? Eta ba, artistak eta sortzaileak eta intelektualak ba, e, besteak bezelakoak dira, bere pasio futbolistikoak dituzte, baina bueno, bere gaitasunaren eskutik ba, posible dute futbolaren inguruan, ba, edo obra bat, edo pelikula bat, edo liburu bat, edo ausnarketa bat egitea, ez? Eta hoiek ba, ba besteok egin ditzakegunak baino emankorragoak dira normalean. E, batzuetan e, giroa asko berotzen da e, futbolean e, Inaki Horizuk ere jakingo duzu. E, zer hartu beharko luke kasu horretan e, futbolak kulturatik edo alderantziz pazientzia gehiago edo leiakortasun gutxiago, nola hausnartu duzu hori? ba, nik uste dute zuzen zaudela, ez, e, kulturak agian nola perspektiba bat eman dieza joke e, futbolaren arloari, ez, e, dudari gabe futbola, ba, elitzateke, e, futbola izango, elitzateke den fenomenoa izango, ba, pasiorik gabe, eta jendeak, ba, bueno, ba, batzuetan ere sutxuki biziko ez ez, baino gogoratu behar dugu, e, zertan den ere futbolak kirol bat da, kirolaren atzean dauden baloreak e, eta lehiakortasun eta diruaren pixua baina ez du seguraski izan behar batzuetan hain dagoen bezalakoa ez orduan kulturak izan dezake nik uste dut fenomenoa alde batetik aberasteko aukera eta bestetik ba, ba hori bat disfrute ezagut ba <laughs> sensatuago batekin pasi hori bizitzeko ere aukera man dezake, ez? Zuekin izanen dira larun bat abitarte, hainbat eh, ba, artista, kulturregile, kirolari, ba, bueno, Bernardo Atxaga, Carlos Zano, Nander Izagirre, Anari Musikaria, Bezlaria, Andoni Egaina Bertxolaria, Aitor Arregi, Zine Zuzendaria, eta, bueno, Baldano, Toxak, Xabi Alonso Jokalaria, bera. Saiatu zarete, ala ere, jende zakit pixuzkoa, edo behintzat, oi hartzu nondiko jende askuratu duzue e, debate honetan e, eh, implikatzeko prest. Bai, bai, ala da. Guretzat gainera ba, oso edizio oso edizio importantea zen, zeren azken batean ba, formatua jaialdia abiatu egiten da aurten, eta tira ba, donostiak badu egutegi kultural potente bat, eta bertan, bueno, ba, bidea azteko ere, dudari gabe, ba, zerbait potentea plazaratu behar duzu, ez? Eta gainera uste dugu badela nondik heldu ba, guztia guzti zatez futbolaren inguruan, eta plantel bikaina esango nuke ba, osatu dugula, suertea izan dugu, baiezko asko jaso ditugu, eta azken batean ba, nahi genuen programa nitzori, eta izen deigarri eta esanguratxoekin ba, gauzatu al, mm. izan dugu, ba, esan bezala alorrez berdinak e, eh, hartuta ez, ba, zinea eta literatura eta intelektualak eta bertsolaritza eta eta kirola eta futbola bera kirol bezala hartuta ere bertan ba pisua duten gonbidatuak ere, ez? Baloreak aipatuz baduzu ere ostiralean e, eh, itzordu importante bat bereziki e, eh, kirole eh, maskulinoan tabu izaten den gai baten arira futbola eta homosexualitatea, ez? Hori ere mai gaineratu nahi izan duzue. Hoize, esan bezala bakornerren izakera horretan e, bilatzen duguna ere da futbola hartu eztabaida arlo bezala, ez? Eta futbolak batzuetan ikustarazi ditzake ba, gizarte bezala ditugun erronkak ba, indarrandiarekin. Eta guaindik ba, bide asko dago homoseksualitatearen inguruan ba, horren onarpena eta horren normalizazioa lortzeko, eta are gehiago esango nuke ba, kirolean, ez? Eta futbolak duen ba, gailur hori kirolen artean, ba, bereziki... Eh, e, ba bereziki e, eh, importantea bihurtzen du bertan pausuak ematea. Mhm. Orduan, pozik gaude zeren antzeslan hau estreinaldia da, e, antzoki zarrean izango da ostiral honetan, eta eta esan bezala, ba, ba, bueno, gai garrantzitsu bat mai gainean jartzeko ere balio du. Antzeslan hori izan bezala beraz e, ostiralean eh, izango da el jugador e, eh, antzeslan hain zuzen eta e, Iñaki bukatzeko literaturarekin esateko ere ba euskara noski aintzat hartu duzuela eta euskarazko ekoizpenak ere aurrera ateratzen ari direla mundu honen baitan e, mi abuela i 10 más liburua Anderri Zagirri liburua euskaraz argitaratuko baita amuna eta beste 10 e, izenburuarekin. Hoize Anderri mi abuela y diez más, ba, klasiko gazte bat bihurtu da, ez, azkeneko urtetan, eta belaunaldi realtzale, belaunaldi batentzat, ba, referentziazko liburua da, eta orain, ba, real sozialismo plataforma kolektiboaren eskutik, ba, euskarazko, e, euskarazko bertsioa plazaratu du, libros del kaok, eta guk, ba, bertan lagundu egin dugu, eta bihurtu dugu, ba, jaialdiaren, lehenengo argitalpen bat batez, eren guretzat ba, etorkizunari begira sormena eta hain zuzen ere baita literaturaren inguruan ba, publikazioak eh, sustatzea ba, importantea da eta ze hobeto ba, handerren diburu bikain honekin mm. baino ez. Baina ki gabarain, eh, disfrutatu, oraindik ere egunak e, baititu aurretik e, Korner Festival honen baitan, eta okerrez banago, Andoni Iraola, Realeko Fundazioko zuzendaria duzu zure alboan. Hoxe, bai? beste beste partea daukagu ba. Eh, honetako beste ardatza. Mi esker, andoni iraula egunon, e, eh, zuri ere, ipatu bezala Realeko Fundazioko zuzendaria zaitugu. Bai, bai? unon bai, arase da bai. Hauxe dugu, eh, Andoni, kulturalea izeneko irrati saio bat, eta oso gutxitan izaten du kirolak eh, espazioa eh, magazin honetan, baina orain eh, aitzakia borobila, eh, daukagu Korner eh, Festivala dela eta futbola eta kultura uztartzen ari baitzarete nola sartu da reala alako egitasmo batean, zein duzu ezuek helburu nagusia? Bueno, a ber, guk eh, gure burua uste eh, gure buruak zer paper eta zer funtzio jokatu behar duen gure, gure komunitatean oso, oso garbi daukagula, ez Egia da gu e, futbolak erala, eta jendeak ala ikusten gaitu, eta, eta bueno, ba, arro, ez Baina gure asmoa eta gure naia futbolatik aratago e, zerbait eskaintzea gure, gure komunitateari, gure, gure gizarteari, kasontan e, gipuzkoari, ez Hori da gure, gure jomuga eta eta guk geure buruari galdetzen digunean zertara dedikatzen gera, ba pixka bat inakirekin izan dezun solasaldi horretan hori agertu da, ezta? Futbolaren bidez guk eh, pasioak eta sentimendua gestionatzen ditugu. Azken finean, eh, ez dago beste ekitaldirik gipuzko osoan 15 egunero 15.000 20.000 pertsona elkartzen ditunik. Eta ez dugu uste hori bakarrikan jokoaren gatik denik, futbolaren gatik denik, baizik eta izan behar da zerbait gehiago jende horrengan anuetara hainbeste jendetza hurbiltzen duna. Eta zer da, ba, sentimendu bat, izateko modu bat, balore simboliko bat errepresentatzen deguna, eta guzti hori, guzti horrek e, kirola eta futbola gainditzen du. Horren inguruan, e, bueno, ba, solasaldi bat egitea, horren inguruan, erreflexio bat egitea, eta horren inguruan, Nolaite ere mm, kulturaren mundutik nola ikusten gaituzten eta zer dioten jakitea guretzat oso, oso interesgarria da. E, eta horrexegatik sartu gara proiektu, proiektu Ba, ea, ba, iraula, ba, ea bide lagun izan daitezken eta izan daitezen kultura eta futbola. Etorkizunean e, gozatu, aukera balin baduzue, antolatu duzuen guztiaz eta mil esker e, gurekin telefonoan e, solasteko denbora hartzegatik. Eskerrik asko zuei. Ba, musikara, itzul gaitezen duela hilabete batzuk eh, jakintzen gixan lurra proiektua desegin orduko beste egitasmo berri bat eh, jarri baitu martxan inigo muguruzak orengo honetan, han odriozola abeslaria hartu du horretarako bidelagun eta hiru leike taldea edo bikotea osatu dute Indit Xabak eh, taldeko kidea da gaur egun eh, Odriozola bera azken urteetan lurran gitarra akustikoa jotzen aritu ondoren gitarra elektrikoari berriz eh, heldu dio Muguruzak Iruleike talde honetan abendoren 16an eskaini zuen bikoteak bere lehen kontzertua eta geroztik beste hainbat ere eman dituzte martxoaren 10 esate baterako Irungo gaztetxean ere izango dira badaberen kantuarekin edo estreineko kantuarekin eh, jarraituko dugu edo egingo dugu aurrera eta erranen dizuegu eh, bihar arte kulturalearen eh, atale honetan iruleike beraz eta ez da euria kantua. Ez da euria ez dit minik egiten odeiek mundua mugat Eta babestuago sentitzen naiz Babestuago sentitzen naiz Ez da negua ez dit minik egiten Iuntasunak eguna laburtzen du Eta lasaiago sentitzen naiz Lasaiago sentitzen naiz urruneko leio baten argi kenua Terrazetan dagoen jendetzak Ego aizeak usainak Egiten ditate min Mundua zabaldu egiten delako hartzen dute Eta babestuago sentitzen naez Babestuago sentitzen Eta babestuago sentitzen naiz Babestuago sentitzen naiz hotxak desekretia barri. Bekusegia. Horzan zergia egin behar dugu biztan da, eh? Hora barkatuko nahi zue, sinema zitzegiten hasten maraiz. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. sei, zazpi, zortzi, behatzi, amur, amur. Amabi, zabani! Menan ez da bost, klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak dut. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan, eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA